بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asrlar olina boshladi asrlarning orasida abbos ibn abdul muttolib ham bor edi abbos ibn abdul muttolib nihoyatda bir ulkan gavdali yo'g'on odam edi uni odamlar qarab turishuvdi nahif bo'lgan, oriq bo'lgan, kichkina jussali bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu qo'lidan ushlab sudrab kelardi. Yana Ibn Mas'ud uni qo'lini ushlaganligidan joni og'rigandek kelar edi, qiylanib. Odamlar hayron bo'lishdi. Ibn Mas'ud qanday qilib buni asr qilib oldingiz? desa, Ibn Mas'ud javob berdiki, "Ha bilmayman, borib qo'lidan shunday ushladim, orqamdan kelyapti erchib" deydi. Ibn Abbosdan so'rashdi. shu kichkinaga qanday taslim bo'lding degdi qo'limdan kelib shunday ushlaganida sindirib yuboradigan darajada qattiq ushadi og'rig'idan ochib kelyapman orqasidan deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni so'zini eshitib turib abbos payg'ambarimiz amakisi ey ibn masud g'ururlanib ketmang dedi uni asr olayotganingizda sizga farishta yordam berdi dedi bu jangda farishtalar fe'lan qatnashganlaridek asr olishlikda ham ularga yordam berdi mushriklarni muaskari, askari turgan joyda bir katta chuqur bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kuni qatl qilingan mushriklarni jussalarini shu chuqurga uloqtirishni deb buyurdi. 70 kishi edi ular. Mushriklardan 70 tasi qatl qilindi, 70 tasi asir olindi. Bu chuqurga payg'ambarimiz keyinchalik Abu Jahlni, Uqba, Utba, Shayba, Valid ibn Utba, Nazr ibn Xoris hammasini uloqtirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarni ushlab turganlarida aytdilarki, agar dedilar Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida mushriklardan bo'lgan Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida va mana bularni asrlarni mendan so'raganida u uchun men ozod qilib berardim dedi. Nimaga mushrik uchun ozod qilib berardim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Talib vafot qildi. Hadicha onamiz vafot qildi Makkadagi davrida. Abu Talibni himoyasida edi payg'ambarimiz shuning uchun qurash payg'ambarimizga aziyat yetkaza olmas edi endi abu tolib o'tgandan keyin himoyachisi qolmadi odamlardan bo'lgan qurash payg'ambarimizga makkada da'vat qilishlikni man qilib qo'ydi shunda rasululloh toifga borib da'vat qildilar va qaytib keldilar qaytib kelib makkaga kirgani xavotirda turdi chunki to'g'ri kelgan odam payg'ambarimizni qatl qilib qo'yishi mumkin edi payg'ambarimizni himoyasiga olgan birorta odam yo'q edi shunda Makkani tashqarisida turib payg'ambarimiz Zayd ibn Xorisani kirgizdi. Abul Buxtor ibn Hishomning oldiga bordi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizdan himoya so'raydi dedi. Qurayshni ziddiga men himoya bermayman dedi. Hakim ibn Hizomning oldiga bordi. Undan himoya so'ratdi. U ham bermadi. Mut'im ibn Adiyning oldiga kelib Muhammad alayhisalom sizdan himoya so'raydi deganda mayli kirsin meni himoyamda u dedi muhammad meni himoyamda dedi payg'ambarimiz uni himoyasida makkaga kirdi mana avvalgi darslarda aytib o'tganmiz endi payg'ambarimiz ana shu mushrikni qilgan yaxshiligini eslab aytyaptilarki agar muti ibn adi tirik bo'lganida mendan mana bu asrlarni so'rasa men albatta ular u uchun ularni ozod qilardim deydi demak payg'ambarimiz mushrik bo'lsa ham uni qilgan yaxshiligini qadrlayapti uni yaxshiligini unutmayapti Bu siz bilan bizga ibratli bo'lgan narsa. Uzoq muddat foydalangan bo'lamiz, birga do'st bo'lgan bo'lamiz, tijorat qilgan bo'lamiz. Bir arzimagan bir sabab bilan o'rtamizga sovuq shil tushib qolsa, avvalgi qilgan hamma yaxshiliklarni shunday yo'q qilamizda, yomonga qoratliqqa chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrlarni ko'zdan kechirar ekan, ularning ichidan ikkitasiga ko'zi tushdi. Nazr ibn Haris. Nazr ibn Haris. Bu asli Qurayshlik Hiroga ketib ana shu joyda eskilardan qolgan afsonalarni fors podshohlaridan qolgan afsona ertak hikoyalarni o'rganib kelgan edi payg'ambarimiz makkada odamlarga islomni da'vat qilib islomga odamlarni da'vat qilib qur'on tilovat qilib bersa nazir ibn haris aytardiki bu yoqqa kelinglar derdi bu yoqqa kelinglar unga quloq solmanglar men undan ko'ra chiroyli narsani gapiraman sizlarga deb ana shu afsonalarni gapirardi aytardiki bima muhammad xoyrun minni muhammad nimasi yaxshi mendan u ham asotir afsonalarni gapiradi men ham afsonalarni gapiraman der edi vaqolu asatirun avvalin qur'onda necha o'rinda asotirul avvalin degan so'z kelgan bo'lsa bu nazr ibn harisga berilgan javob edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga buyurdi nazr ibn harisni asrlarni ichidan chiqib qatl qilindi So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uquba ibn Abi Muayyidga ko'zi tushdi. Bu kim edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadalik davrlarida sajda qilib turganlarida ichi chovoqlab kelib, yelkasiga tashab qo'ygan edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bo'g'ib, muborak yuzlarga tupurgan edi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu meni oyog'i bilan ezib turganda sajda qilib turganimda ko'zimga o'lim ko'rindi deydi. Yana payg'ambarimizni qo'shnisi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eshigining tagiga uydagi axlatlarni axlatlarni olib chiqib tashlab qo'yar edi. Uni Osim ibn Sobit roziyallohu anhu shunday so'dirib qatl qilgan olib chiqib ketayotganda, "Ey Muhammad, menga ham Qurayshga qilgan muomalani qilmaysanmi? Agar qatl qilsang hammasini men ham qatl qil. Agar ozod qilsang ozod qil. Agar fidya kerak bo'lsa, fido kerak bo'lsa, fidoni ham beray. nimaga hamma qurashga qilgan muomalani qilmaysan dedi chunki sen falon falon ish qilgansan olloh va rasuliga qattiq dushman bo'lgansan dedi osim ibn sobit olib chiqib asrlar qatoridan bo'lsa ham olib chiqib qatl qildi demak ba'zi bir mushriklarni payg'ambarimiz avf qilgan bo'lsa ba'zilarni yaxshiligini unutmagan bo'lsa ba'zilarini kechirmagan chunki kechirilmaydigan odamlar edi bular chuqurga tashlashlik uchun umayat ibn ham so'dirab olib kelishdi hamma yo'g'ini jarohatlab tashlagan edi jarohatlashgan edi lekin hali joni chiqmagan edi uni ham chuqurga tashlashlik uchun so'dirab kelishayotganda go'shtlari bo'linib ketadigan bo'lib qoldi uzilib uzilib ketdi go'shtlari payg'ambarimiz o'sha joyda qoldiringlar yerni ustida turganida toshlar bilan ko'mib qo'yiladi dedi so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yetmishta mushrikning jussasi tashlangan chuqurni oldiga bordi bu abu jahl vafot abu jahl tashlangandan keyin va ularga qarab turib o'lib sasib yotgan jussalarga qarab turib ey amr ibn hashom ey utba ibn robiya ey shaba ibn robiya ey uqba ibn abi muayid ey valid ibn utba nomma mushriklarni sayyidlarni atlarini aytdida inni qad vajadtu ma vaadani robbi haqqo fahal vajadtum ma vaadakum robbukum haqqo men dedi payg'ambarimiz o'liklarga qarab robbim va'da qilgan narsani haqligini topdim dedi men g'olib bo'ldim ustinglardan sizlar ham xudolaringiz robbilaringiz aytgan narsani haqligini topdinglarmi dedi umar ibn hattob payg'ambarimiz oldida turib yo rasululloh ha bu sasib turgan jussalarga gapiryapsizmi ular eshitadimi deb hayron bo'lib so'radi shunda payg'ambarimiz aytdilar ey umar ey umar ular sizdan ko'ra meni yaxshiroq eshitishadi dedi chunki endi gapira olmaydi endi javob qaytara olmaydi endi harakatlana olmaydi faqat eshita oladi endi sizdan ko'ra ular meni yaxshiroq eshityapti dedi bir zarbada qurash sayidlari kufrning boshliqlari bir zarbada hammasi halok bo'lishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga xabar yetkazishlik uchun ikkita sahobasini jo'natdi bu vaqtda qurashdan tirik qolganlari qochib makkaga qarab ketar edi birinchi bo'lib makkaga haysuman ibn abdulloh al huzoiy ismli kishi yetib bordi yetib bordida nima xabar keltirding deb so'rashganida abul hakam qatl qilindi utba qatl qilindi shayba o'ldi valid o'ldi deb nomma nom aytishni boshladi qurashliklar bu xabarga ishonishmadi u shu so'zni aytib turganda safvon ibn umayya nariroqda o'tirgan edi umayya ibn to'g'ri. o'g'li bu aynib qolibdi dedi bu kallasi aynib qolibdi dedi men haqimda so'ranglar nima derkan degdi safonga nima qildi degdi nima qiladi safonga o'g'li o'tiribdi dedi yani shundan ma'lum bo'ldiki bu aql hushi joyida edi uni gapiga ishonganlar bo'ldi shubhalanganlar bo'ldi inkor qilganlar bo'ldi lekin vaqt o'tishi bilan qochib kelayotgan qo'shin adadi ko'payib makkaga kelganlar soni ko'paygandan keyin uni aytgan gaplari haqligi ma'lum bo'ldi endi Qurayshning sayyidlari bir dufada bir zarbada hammasi qatl qilindi endi makkada sayyidlarning oqsoqollari hisoblangan ikkitagina odam qoldi makkaning kattalaridan abu sufyon va abu lahab qoldi abu sufyon ibn harb hukmni qo'liga oldi hukm e'lon qildi aytdi hech kim yig'lamasin dedi Va hech kim asrlarni ozod qilgani fidosini ko'tarib bormasin dedi abu lahab o'zini ukasi Abbosni uyiga bordi. Abbos ibn Abdul Muttolib, Abu Lahab, Abdul Uzzo ibn Abdul Muttolib aka-uka bular. Abu Lahab o'zini ukasi Abbosning uyiga bordi. Abbos haqida biror bir xabar bormikin deb uning ayoli Ummu fazilni oldiga borganida bir Badrda qatnashib qaytib kelgan kishi ularga bo'lgan narsani aytib berayotgan edi. U yerda Abu Lahab, Ummu fazil va Abu Rofi bor edi. Abu Rofi abbosning ozod qilgan quli mavlosi edi musulmon edi lekin islomini bildirmagan edi abu lahab so'radi musulmonlardan sizlarga eng ko'p aziyat yetkazgan kim bo'ldi dedi. ko'kragiga tuyoqushni parni ilib olgan odam bizga juda bir qattiq aziyat berdi dedi kim ekan u dedi? hamza ekan dedi hamza ibn abdul muttolib so'ngra abu lahab so'radi qanday qilib yengilib qoldinglar uncha adat bilan desa bilmayman bizni ustimizga oppoq libos kiygan shunday bir jangchilar keldiki Allohga qasam ularning ro'parasida hech kim tura olmaydi dedi bu gapni eshitib turib abu rofiy shijodlanib ketib u farishtalar deb bordi abu lahab unga qarab turib sen qanday farishtalar deysan yo sen ham ular bilan birlamisan deb uni urib ketdi qattiq urib ketdi ummu fazil o'zini mavlosini ajratishlik uchun har qancha harakat qilmasin eplolmadi shunda abu rofiy hushidan ketib qolguncha urdi abu lahab Shunda ham to'xtamayotganini ko'rib, Ummu Fazil katta bir ustunni oldida borib turib, Abu Lahabni boshiga urdi, Abu Lahabni boshiga urdi Shu yegan kaltagi va Badr deyotgan musibati sabab uydan chiqa olmay qoldi, unga bir kasal yetdi. Abu Lahab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida xursandchiligiga cho'risi siz jiyanli bo'ldingiz, ukangiz o'g'il farzand ko'r deganida ozodsan deb olgan edi. payg'ambarimiz tug'ilganda shunaqa xursand bo'lgan edi abu lahab lekin payg'ambarimiz risolat olib chiqqanda birinchi bo'lib dushmanlik qilganlardan bo'ldi Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toqqa ko'tarilib vo sobaha vo sobaha deb qichqirdi ya'ni dushman kelganda aytilmaydigan qichqiriq hamma yugurib chiqdi nima bo'lyapti nima bo'lyapti sodiqul amin vo sobaha deb chaqiryapti bunaqa ish qilgan emas demak bir ish bo'libdi shekilli bu da'vatni avvalida Nima bo'ldi deganida payg'ambarimiz aytganki, agar mana shu tog'ning orqasida sizlarning ustinglarga bostirib kelgan bir qo'shin tayyor turibdi desam, ishonasizlarmi deydi. Ular aytadi, ha, sizdan hali shu kungacha biror marta yolg'on gap eshitmaganmiz desa, unda guvoh bo'linglar. Men sizlarni Allohning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan payg'ambarman dedi. Deganda shunda Abu Lahab turdi amakisi. Tabbanlak dedi. E qo'ling qurisin dedi. Mana shu narsa uchun bizni jamladingmi dedi. tabbanlak qo'ling qurisin dedi alloh taolo masad surasini nozil qildi tabbat yada abi lahabin va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab abu lahabning qo'llari qurigay halok bo'lgay aniqki u quridi halok bo'ldi mol mulk ham kasb qilib topgan narsalari ham unga asqatgani yo'q yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. O'zi ham, ayoli ham jahannamga kiradi. Qurash mushriklaridan bitta Abu lahabni ismi Qur'onda zikr qilindi. tabbatiyada Abi Lahabin va tab. Uni ayoli ummi Jamil binti Harb, Abu Sufyon ibn harbni singlisi. Abu Lahabga bir yuqumli kasal chiqib yetdi. Shidi keladigan bo'lib qoldi. o'zini o'g'il farzandlarini ko'pligi bilan faxrlanadigan Abu Lahabni birorta farzandi yoniga kelmay qo'ydi. Ko'chaga ham chiqarishmay qo'ydi. Kasalidan yuqumli bo'lishidan qo'rqib, kasalidan qomab qo'yishdi. Bir qancha vaqt o'tdi, kasal bo'lib o'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohim vafot qilganida Batara Muhammad deb chiqqan edi. Mushriklarning oldiga. Muhammadni orqasi qirqildi dedi. Bir dona o'g'li qoluvdi, u ham o'ldi dedi. inna shani'aka huval abtar degan oyat javob bo'ldi. Muhammad alayhisalom sizni orqasi uzilmadi, balki dushmanlaringiz orqasi uzildi dedi. Uni qo'li quridi, kasalligi yetdi, xonasiga qamab qo'yishdi. Shu yerda o'lib bir necha kun qolib ketdi, hatto shidi kelib ketdi, sasib ketdi. Chunki Alloh taolo deyapti, kasb qilgan narsasi ham, bola chaqasi ham asqatmadi. Odamlar Abu Lahabni bolalarini ayb qilishdi, uyat qilishdi. qanday qilib otanglarni ko'mmaysizlar dedi yuqib qolishidan qo'rqamiz yuqib qolsa ham ko'minglar dedi shunda odamga o'xshab yuvishmadi uni uzoqdan turib suvni sochib sochib ustiga bir narsalarni tashlab shu yotgan joyiga turgan joyiga ko'mib qo'yishdi mana shunday tugadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga amaki yaqin kishi bo'lishiga qaramasdan kufrda o'tib ketdi bugun inshaalloh asrlar haqida gaplashamiz asr tushganlardan Suhayl ibn Amr. Bu Qurayshning xatiblaridan edi. Suhayl ibn Amrni asrlarda orasida turganini ko'rgan Umar ibn Hattob xursand bo'lib ketdi. Ya Rasululloh, bu Suhayl Qurayshning xatibi. Ruxsat bering, bo'yin uzib tashlaydi. Rasululloh uni tinch qo'ying dedi. Ya Rasululloh, ruxsat bering bo'lsa tishlarini sug'urib olay bittalab dedi. Qaytib sizga qarshi musulmonlarga qarshi gapira olmay qolsin dedi. payg'ambarimiz uni tinch qo'ying ehtimol u kelajakda bir bir mavqifda turarki siz buni bilmassiz dedi shunday qilib suhal ibn amr qatl ham qilinmadi tishlari ham sug'urilmadi haqiqatdan keyin birodarlar keyin suhayl ibn amr islomga kirdi islomi chiroyli bo'ldi payg'ambarimiz vafot etganda butun arablar dindan qaytib ketdi faqatgina uchta shahar sobit turdi iymonda madina makka toif Makka bilan Toyif islomga keyinroq kirganiga qaramasdan sobit turishdi. Makkadagilar ham boshqa arablar dindan qaytayotganligini eshitib, murtadlik haqida so'z ketayotganda Suhayl ibn Amr payg'ambarimiz aytganidek, bashorat berganidek, o'rnidan turib, ularga shunday bir qattiq xutbalarda aytib, islomga hammadan keyin kirib, birinchi bo'lib chiqib ketasizlarmi deb, shu mazmunda qattiq bir xutbalarda o'qib, ularni islomda qolishiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga bu xush xabarni yetkazish uchun ikkita sahobani jo'natdi abdulloh ibn abi ravoha va zayd ibn horisa bu ikki sahoba payg'ambarimizni tuyasini minib ketishdi madinaga kirgan paytda ularni bu xushxabarni tarqatishi ajib bo'ldi fosiq abu jahl qatl qilindi uquba qatl qilindi utba qatl qilindi xoris qatl qilindi Odamlar o'zi musulmonlar 314 ta musulmon karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketganda o'tirishibdi. Birdaniga kufrni boshi bo'lgan Qurayshni eng ulug' sayyidlarini bir chekadan nomi aytib qatl qildi. Hech kim tushunmadi. Odamlar orqasidan erchib ketishdi. Tafsilotda aytishmadi bular. Falonchi qatl bo'ldi, fokinchi qatl bo'ldi deb ketaverdi. Munofiqlar Madinadagi kofirlar, yahudlar ishonishmadi. Aytishdiki, yo'q, xabar bunaqa emas muhammad qatl bo'ldi deyishdi dalili muhammadni tuyasini minib kelishdi mana madinani ishi tarqab ketmasligi uchun bu gapni gapirishyapti dedi munofiqlardan bittasi bir musulmonga kelib turib shu gapni aytganida boyagi musulmon aytdiki agar bas qilmasang bu so'zingni rasulullohga aytib beraman dedi keyin bas qildi bu rasululloh va sahobalar asrlarni olib kelishdi va maslahat soldi payg'ambarimiz nima qilamiz abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytdiki yo rasululloh bular qabilamiz o'zimizni qarindoshlarimiz bularni qatl qilmaylik shoyat olloh bularni avf qilsa ya'ni iymonga kelib qolishsa dedi fidosini olib qo'yib yuboraylik dedi umar ibn hattobdan so'radi ya rasululloh dedi bular dedi sizni qiynashgan dedi yurtingizdan quvishgan dedi ashoblaringizni o'ldirib azoblashgan dedi meni rayim abu bakrni rayida emas dedi menga falonchini bering dedi asrlardan o'zini urug'idan bir kishini bo'ynini o'zim uzay dedi aqil ibn abi tolibni ali ibn abi tolibga bering ali o'zini akasi aqilni qatl qilsin va har bitta musulmon o'zini mushrik bo'lgan asr tushgan qarindoshini o'zi qo'li bilan qatl qilsin chunki bilsin mushriklar bizni qalbimizda ularga nisbatan zarracha shafqat yo'q dedi payg'ambarimiz umar ibn hattobni bu taklifidan cho'chib ketdi ya'ni qayerdan bunchalik qattiqlik beshafqatlik lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abu bakrni ra'yini oldi ra'yini olib makkaga odam jo'natdi ya'ni asrlaringlarni ozod qilib ketgani kelinglar deb abu bakrni ra'yi bilan asrlar pul berib o'zlarini ozod qilib ketishlikka imkon topishdi ertasi kuni mana shu fikrdan keyin umar ibn hattob payg'ambarimizni huzuriga kelsa rasululloh va abu bakr o'tirib yig'lashayotgan bo'ladi yo rasululloh nimaga yig'layapsizlar aytinglar men ham sizlar bilan qo'shilib yig'lay deganda asrlarni ozod qilishlik haqidagi birodarlaringiz bergan taklifi meni yig'latyapti dedi ya'ni bu narsa noto'g'ri bo'libdi dedi oyat nozil bo'lgan edi menga dedi sizlarga beriladigan azob ya'ni berilishi mumkin bo'lgan azob mana bu daraxtdan ko'ra yaqinroq qilib ko'rsatilindi dedi mumkin emas edi ekan ya'ni umar roziyallohu xudo taklifi to'g'ri edi alloh taolo qur'onda shunday oyatlar nozil qildi ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya vallohu yuridul akhira vallohu azizun hakim biron payg'ambar uchun to yerda g'olib bo'lmagunicha asr olish joiz emas edi ey mo'minlar sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz Alloh esa oxirat ne'matlarini sizlarniki bo'lishini istaydi Alloh qudratli hikmatlidir kitabun minallohi sabaqa fima azabun azim agar Allohning hukm azaliysida bilmasdan qilgan xatoni kechirishligi yozilib qo'yilmaganida edi albatta sizlarga tovon olganlaring sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi Agar bilmasdan qilgan gunohni kechirishlik meni kitobimga yozib qo'yilmaganida mana shu fidoni, tovonni olganinglarga sizlarga bir azob yetar dedi. Keyingi holatlarda Alloh taolo musulmonlarni afv qildi va g'animalarni yeyishlik halol bo'ldi. Fakulu mimma g'animtum halalan tayyiban wattaqulloh innalloha إن rahim. endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halol pok holda yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Asrlar o'zlarini ozod qilishligini bitta yo'li aytilindi. Agar mablag'i bo'lmasa, asrda. Agar u o'qish yozishni bilsa, musulmon bolalardan 10 tasiga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysa, ozod bo'lib ketaveradi dedi. Ilmi bor odam o'qitib qo'ysa, pul bermasdan ozod bo'lib ketsa ham bo'laveradi. Asrlarni ozod qilishlik davom etdi. Makka bilan Madina o'rtasida odamlar bordi keldi ko'payib qoldi. Faqatgina Abu Sufyon bolasini ozod qilishlikka shoshilmadi. Chunki hech kim pul olib bormasin, hech kim yig'lamasin deb hukm qilgan edi. Endi o'zini hukmini, o'zini so'zini sindirishni xohlamadi. Payt boylab turdi. Bir musulmon kishi Makkaga umra qilish uchun boruvdi, chat haligini bog'lab qamab qo'ydi. Qurash, "Ey Abu Sufyon, umraga kelgan odamni qamab qo'ysang, ha bu jaziraga tarqasa bu xabar e, hech kim haj qilgani kelmay qo'yadi dedi kelmasa ham mayli dedi ham bolamni o'ldirishadi ham molimni olishadimi dedi uni bitta bolasi qatl bo'lgan bo'ladi jangda ikkinchisi asir tushgan bo'ladi ham bitta bolamni yo'qotay yana ikkinchisini ozod qilishlik uchun pul beraymi dedi meni bolamni qo'yib yuborishmasa qo'yib yubormayman buni dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni o'g'lini pulsiz fidosiz qo'yib yubordi abu sufyon Bu musulmon o'g'li. Shunday qilib bolasini ozod qilib oldi. Abul Os ibn Robiya asrlardan. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta qizi Zaynab binti Muhammadning kuyovi. Abul Os Hadija onamizni jiyani bo'ladi. Zaynabga uylanganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganidan keyin Abul Osga xotiningni qo'yib qaytarib ber otasiga. otasi shu qizlar bilan ovora bo'lib qolsin deb undan qattiq talab qilganda rozi bo'lmagan edi abu lahabni ikkita o'g'liga amakisini o'g'li amakisi abu lahabni ikkita o'g'liga payg'ambarimizni qizlari ruqoya bilan ummu kulsum xutba qilingan bo'ladi payg'ambar bo'lgandan keyin ikkala xutbasi buzadi ol qizingni qizingga uylanmaymiz deb payg'ambarimiz juda bir xunuk muomala qilishadi shularni qatorida sen ham xotiningni haydaysan deganda quloq solmagan edi payg'ambarimiz hijrat qildi Zaynab binti Muhammad Makkada qolgan edi. Hal bu vaqtda mushriklarga nikohlanishlik harom emas edi. Abul Os jangga o'zini qavmini qavmidan ajrab qolish holimiga kelgan edi. Jang qilishlikka hech qanday rag'bati yo'q edi va hech qachon Makkada musulmonlarga nisbatan biror ish qilmagan edi. Abul Os ibn Robiyni ozod qilishligi uchun hech kim pul jo'natmadi. Shunda Zaynab roziyallohu anha o'zida bor narsani to'pladida, u to'plagan narsani ichiga nikoh kechasi kuni Hadicha onamiz hadiya qilgan mo'nchoq marvaratni solib qo'ydi. Payg'ambarimiz oldiga asrda ozod qilish uchun kelgan mablag' qo'yiladi, "Mo falonchini fidosi" derdi. "Mo falonchini fidosi" derdi. Abul Os ibn Robiyni fidosi deb qo'yishganida Zaynab yuborgan mo'nchoqqa payg'ambarimiz ko'zi tushdi. va yig'ladi payg'ambarimiz chunki bu munchoqni ko'rishligi bilan hadisha onamiz yodiga tushgan edi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni birinchi ayoli hadisha onamiz birinchi bo'lib iymon keltirgan payg'ambarimizga eng ko'p yordam bergan o'zini molini Alloh va rasuli yo'lida fido qilgan Hadija onamizni esladida yig'ladi. So'ngra aytdilarki, agar xohlasanglar dedi. Zaynabni asirini ozod qilinglar dedi. Agar ko'nsanglar jo'natgan narsalarni ham qaytarib berib yuboringlar dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ikrom sifatida sahobalar fidosiz, fidosiz Abul Osni ozod qilishdi. Abul Osga ketayotganda bitta shart qo'yildi. Borganingda Zaynab roziyallohu anhuni Madinaga jo'natib yuborasan dedi. Shu shartga ko'nib Abul Os ketdi. Uyiga bordi. Zaynab roziyallohu anhuni yo'lga kerak bo'ladigan hamma narsadan tayyorladida tashqarida Makkani tashqarisida payg'ambarimiz ikkita odamni sahobalardan ikkitasini jo'natgan bo'ladi. Zayd ibn xorisa bilan bir ansor edi. O'zini ukasiga olib borib topshirasan shularga dedi. Ukasi olib borib topshirdi. Shunday qilib Zaynab roziyallohu anhu ham Madinaga qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jibril kelib so'radi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Badrda qatnashgan sahobalar boshqa sahobalar orasida qanday bir manzilati bor. ular qanday odamlar boshqa sahobalardan degdi payg'ambarimiz ular bizning eng afzallarimiz dedi sahobalarning eng yaxshilari dedi jibril ham aytdi xuddi shunga o'xshagandek badrda qatnashgan farishtalar ham farishtalarning eng afzallari dedi bu kuni alloh taolo yavmul furqon yavmal taqol jamaan deb nomladi ya'ni haq bilan botil ajragan haq bilan botil ajragan kun bo'ldi Bu jangda Qurashning eng katta sayidlari bir dumada qatl qilindi va bu bilan islomning shavkati azamati kuchaydi. Ansorlardan bir yosh yigit Badrda qatnashgan edi. Madinaga qaytib kelganda jang qana bo'ldi deb so'rashdi. So'rasa hali yosh yigit qanaqa jang dedi. Qanaqa jang dedi. Bordik, uchrashdik, bari qari chollarligini topdik, chopdik, chopdik qaytib keldik dedi. <laughs> Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unday demang dedi. Ulaikal mala Unda demang, ular malolar dedi. Maloq degan kalima o'zini qavmini eng ulug' insonlari. Ular o'zini qavmini maloqlari dedi. Darsimizni Abu Jahl, bu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlni maqtal haqida gaplashib tugatamiz. Abu Jahlni qatl bo'lishligi. Aka uka uni turgan joyda zarba berib yerga yiqitganda o'lmagan edi. Mushriklar tarqab qochib ketishdi. Abu Jahl haqida xabar yo'q. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abu jahl haqida xabar topib kelishni buyurdi o'ldimi qoldimi mushriklar ko'tarib olib ketdimi uni hech kim bilmas edi shunda ollohni taqdiri makkada ibn masud roziyallohu anhuni bir urib qulog'ini yorib tashlagan edi abu jahl xuddi shu ibn masud roziyallohu anhu topib bordi abu jahl qon oqqan quvvatdan ketgan qimillamaydi, ko'z ham ko'rmay qolgan ustida bir odamni kelganini ko'rib kim yengdi deydi ibn masud olloh va rasuli ey ollohni dushmani dedi g'ururni cho'qqisida zarari yo'q deydi zarari yo'q chunki meni deydi o'zimni qavmdoshlarim qatl qilishdi deydi boshqalar qatl qilmadi bu sharaf men uchun deydi o'lyapti lekin cho'qqisida g'ururini kibrni cho'qqisida shunda ibn masud roziyallohu anhu uni kallasini tanasidan ajratishlik uchun ustiga o'tirganida engishganida abu jahl unday ko'rib tanib qoldida e dedi sen bizni qo'ylarimiz boqib yuradigan cho'ponmiding deyapti ibn masud ha desa g'ururni qarang a xursand bo'l ey cho'pon tog'ni ustida o'tiribsan sen deydi kallasini tanasidan ajratib rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga sochidan ushlab so'dirib boradi oboradida shunday uloqtiradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey ibn masud bu nima deydi kim bu deydi desa ya rasululloh bu abu jahl deydi payg'ambarimiz allohillazi la ilaha illahu yagona bo'lgan ollohni nomiga qasam abu jahlmi bu deydi desa vallohillazi la ilaha illahu ollohni nomiga qasam abu jahl xursandchiligidan payg'ambarimiz sajda qiladi so'ngra aytdilarki bu bu ummatning fir'avni dedi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته